บุ๊กทูหกสิบสอง การตั้งคำถามหนึ่ง เรียนนักเรียนเรียนมากไหม ar mokiniai daug mokosi? ไม่พวกเขาเรียนน้อย Ne, jie mokosi mažai. ถาม Klausti. คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Ar jūs dažnai klausite mokytojo? ไม่ครับผมถามท่านไม่บ่อย Ne, aš jo klausiu nedažnai. ตอบกลับั t s กีเตมช่วยตอบกลับด้วยครับ ปรชอั u a t s a k y ผมตอบกลับ อัช อั a k a u ทำงาน เดิร์บเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม a สตาบาร์เดิร์บะ ใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ Taip jis dabar dirba. มา Ateiti. คุณจะมาไหม Ar ateisite? ครับ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ Taip mes tuo ateisime. อยู่ Gyventi. ุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับอริยุสกิเวนเตเบอร์ลินครับผมอยู่ในเบอร์ลินเทปอชกิเวนเบอร์ลิน